Namaz u džematu ima sigurno svoje mudrosti, možda ćemo neke dokučiti svojim razumom, a druge nećemo. Uglavnom, u Ulema kada spominje namaz u džematu, kaže jedan od razloga zbog čega je propisan ljudima namaz u džematu jeste spajanje i povezivanje njihovih srca. I džamije nisu ni zbog čega sagrađene, nego da se u njima vjernici sastaju i da u njima rješavaju svoje probleme, ovosjetske, a i prvenstveno, jeli, prvom redu da ojačaju svoju vezu sa svojim gospodarom te barake Pa iz tog razloga znači propisan ujedno je namaz u džematu. I ne mogu ljudi koji dolaze u džemat i klanjaju u džematu, ne mogu biti daleki jedni od drugih. Ne mogu njihova srca biti daleka. I vjerujem da vi koji dolazite u ovu džamiju da znate mnoge pojedinosti jedni od drugima, možda neke od njih ni ne trebate znati, ali su došle kroz to stalno druženje i dolazak i upoznali smo osobine jedni, e, jedni drugih i tako dalje. Dok to se ne bi desilo, ili relativno je manja mogućnost da bi se tako nešto dogodilo da nismo dolazili u džamiju i da se nismo sastajali u džamiji. I spomnio isto tako da je jedna od mudrosti zbog koje je propisan namaz u džematu, to da dosta ljudi dolazi u džamiju koji ne znaju propise namaza. Pa gledaju oni koji ne znaju od onih koji znaju, je li tako? Do, koliko je ljudi dolazilo u džamije i vi se sjetite svoga prvog dolaska u džamiju i kada niste znali klanjati, pa gledaš onoga ispred sebe šta radi. Kako on ovaj, klanja tako i ti, ugledaš se na njega. Pa tako znači ljudi poučavaju se ispravnom namazu ili ispravnoj formi namaza. Autor je spomenuo u ovome poglavlju sedam hadisa. Da kažemo autor, ko je to? Abdul Gani al-Makdisi, je tako? A samo da se posjetimo za dvije godine što smo počeli pričati. Govorili smo o njemu opširno. Prvom hadisu kaže a Abdullah ibn Omar radijallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة Namaz u džematu je bolji od namaza pojedinca za 27 stepeni. Ovo je poznati hadis koga prenosi Ibn Omar. O Ibn Omaru govorili smo u poglavlju El Istetabe. govorili smo o njegovoj biografiji i sretali smo se sa skupinom njegovih hadisa nakon toga. U ome hadisu je dokaz da je namaz u džematu legitiman i da je šerijetom propisan. No međutim, Ulema se spori oko, njenog, oko propisa namaza u džematu, da li je vađib ili je sunnet. Pa većina uleme kaže da je šta? Sunnet. Većina uleme kaže da je sunnet. Ti si žesto, kod nas je odabro žešću opciju. Većina uleme kaže da je sunnet. Iako je mišljenje da je vađib jače. To je mišljenje utemeljenije na osnovu hadisa. No međutim, većina islamskih pravnika kažu da je namaz u džematu sunnet. To dokazuje ovim hadisom. Kažu, ako je vrijednost pojedinačnog klanjača manja za 27 puta nego klanjača koji obavlja kolektivni namaz, onda to ukazuje da je šta taj namaz ispravan. Pa nije obaveza, nego je sunnet. Ako ideš u džamiju, imaćeš 27 stepeni. A ako klanjaš kod kuće sam, imaš šta samo? Jedan stepen. Što ukazuje da namaz u džematu nije obavezan. Na osnovu ovoga hadisa. Gledajući samo ovaj hadis, možda bi mogli tako kazati. No, međutim, mi smo govorili i ponovo potvrđujemo i podvlačimo da nije dozvoljeno uzeti jedan argument i na osnovu njega donositi šta? Propis a da se ne obzire i drugi argumenti koji govore o dotičnoj, temi. Kaže a Ibn Mulekin u ome hadisu je odgovor Davudu Evahiriju koji je rekao da je džemat uvjet za ispravnost namaza. Šta kaže Davud vahiri Kada bi čovjek klanjao u svojoj kući, a ne bi otišao u džamiju, njegov namaz je šta? Batil, pokvare, neispravan. Nema namaza. Dok ima Mahmed i druga ulema, kažu da je vađib, no međutim mislim da to stavi mama Buharije, da je vađib, ali nije uvjet šta za ispravnost u redu. Ko će ovo pojasniti? Kakva je razlika? U prvom slučaju, ako čovjek klanja u kući svojoj po mišljenju Davuda Vahirija, a ima džamiju u kojoj je dužan da se odazove, njegov namaz je šta? Neispravan. Dok u drugom slučaju, ako bi klanjao u svojoj kući, namaz bi mu bio ispravan, a on bi bio šta? Griješan zbog ostavljanja vađiba. Tu je razlika, ali razlika, braće, velika. U prvom slučaju se računa od onih koji kao da ne klanjaju. Kao da sam sebi pokvariš namaz. Dok u drugom slučaju ti imaš e, namaz i ostaješ dalje u propisu e, muslimana i čovjeka klanjača i o tome, ali se napravio šta? Jedan haram. Nisi se odazvao na namaz u džematu. Došlo je u drugom hadisu od Ebu da čovjek koji klanja u džematu, da ima 25 puta veću nagradu nego čovjek koji klanja pojedinačno. Pa je u hadisu Ibn Omara, o kome govorimo, spomenuto 27. A sada nam spominje 25. Pa su to dva prividno šta kontra diktorna hadisa. Prividno kažemo samo. Možda čak nisu ni prividno, ali eto, ako kažemo da su kontradiktorni, onda možemo braću na to odgovoriti možda na više od deset načina. Kako da ih pomirimo. Tako da je nemoguće u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wasallame, da nađemo dva hadisa da su stvarno u svojoj stvarnosti kontradiktorni. To je nemoguće. Ibn Huzeime kaže, kako spominje imame Sujuti u svome dijelu Tadribu Ravi, ko nađe dva hadisa, pa mu djeluju prividno kontradiktorni, u koliziji su, ne može ih pomiriti, kaže, neka dođe meni da mu ih ja pomirim, da mu pokažem kako se to radi. Ne možeš ti poslaniku sa pripisati dva hadisa da su kontradiktorna. Pa uvijek se mogu pomiriti. Ulema je na razne načine pomirivala ovaj, ova dva hadisa, mi ćemo spomenuti neke od tih načina. Prvo, kažu, hadis, Ebu Hurej, hadis Ibn Omara sadrži u sebi hadis Ebu Hureyre. Hadis Ibn Omara koji kaže 27 puta, da je veća nagrada, sadrži ovaj šta 25. Pa ima li tu kontradiktornosti? Ako kažemo čovjeku koji je klanjao u džematu, da ima nagradu 25 puta veću nego onaj koji je klanjao samostalno, jesmo li kazali istinu? Jesmo. Ako kažemo ima 27, jesmo li kazali istinu? Ako kažemo imaš 10 puta veću nagradu, jesmo li kazali istinu? Jesmo. Sve je znači baš tako. Sve je sadržano u tih 27. Tako da neka olema koja kaže u osnovi nema čega. Kontradiktornosti nikakve. Ali ako bi potvrdili i, prihvatili da ima, onda odgovorimo na način da šta? Ovaj sadrži manji broj da sadrži, ovaj da je sadržan u većem broju. To je, jedan način na koji se može odgovoriti. Jer jedna ulema, braćo, kažu da, kažu, mefhumul adedi batil. Ovo je jedno pitanje poznato u islamskoj jurisprudenciji u suru fiqhu, kad se kaže mefhumul adedi gajr teber. Pitanje brojeva u šerijatu nije validno. Kako? Uzvišen je Allah te barak kada kaže, na primjer, istagfir lahum u la testagfir lahum. In testagfir lahum seba'ine marraten fele jagfir Allahu lahum. Tražio ti njima oprosta, ili ne traži oprosta. Taman im oprosta 70 puta, Allah im neće šta? Oprost. E ovo 70 puta, ovaj broj, je li on ciljan kao broj, ili da ukaže samo na brojnostno? Količinu? da ukaže na brojnost, jer znači ako bi tražio 71 put šta? Bilo primjerom, a nije to ciljano. Tako da brojevi kod jednog dijela učenjaka islamske jurisprudencije u šerijetu nisu ciljani, osim el adad e šar'ije, osim šerijatskih brojeva, braćo, koji su došli, kako? Ciljano, kao što, na primjer, uzvišeni Allah te barak kaže, o e zani teđlidu kulle wahidi minhuma nije teđelda nemoralnoj ženi, nemoralnoj bludnici i bludniku, svakom udarite po stotinu bičeva. Možemo li mi kazati, valaj, to nije ciljano, možemo mi po 200. Da dodamo za svaki slučaj. Možemo li kazati? Jer li ciljan ovdje broj? Tačno u broj. Kada bismo udjelili 99, ne bismo postupili po naredbi. Kada bismo dodali 101, bili smo nepravedni. Ili 33 puta da kažeš subhanallah, ili alhamdulillah, ili Allahu ekvar, posle namaza. Možeš li kazati 66 puta? Ili 65? Ne može. Možeš nakon toga zikri posle namaza, posle tog zika, kako hoćeš, to je tvoja stvar. Ali nam zikr koji je vezan za namaz, neka bude šta po broju koji je, jer je taj broj šerijat ciljao. Tako da ne bi došlo šta? Do nerazumijevanja između brojeva, da čovjek nađe ponekad broj, pa da kaže broj nije ciljan i uradi manje od toga, od onoga što se šta traži od njega. Ne. Imamo vrijeme, znači kada su brojevi ciljani, a imamo kada brojevi nisu sami po sebi ciljani. Jasno. Znači ne kaže se sigurno da se kaže jeli, 30 dana Ramazana, iako je poznato je u šarijatu mjesec kao mjesec, ali ovaj kada se kaže za iskupinu, na primjer, da je post tri dana, ti kažeš nije ciljan broj tri. Tu je ciljano da ima, pa jedan kad uradiš ti spostio. Ciljan je bio post, kad postio dva dana u redu. Jeste ili upotpunite jeli, ovaj 30, znači ovaj ciljane, e, to su brojevi šarijatski koji su ciljani sami, sami po sebi. I ovo je svakako ovaj e, mišljenje učenjaka, džumhura učenjaka islamske metodologije prava jeli, e, u kažu da broj sam po sebi nije ciljan u ovakvim slučajima. To spominje imam neovi od većine njih. Dalje, drugi način kako možemo pomiriti jeste da je prvo poslanik, sallallahu alaihi sallame, obavješten od stvoritelja da čovjek koji kanja u džematu da ima 25 stepeni. Pa je nakon toga naknadno obaviješten o šta? O većoj nagradi. E, obaviješten o većoj nagradi. Pa kažu da je šta? Dokinuta. Kažu da je dokinuta. Ova prva nagrada je dokinuta drugom. Za dokidanje moramo znati šta? Vrijeme, vrijeme. Kada je jedan objavljen, a kada drugi? Zašto ne bismo kazali da je hadise buhurire došao nakon hadisa Ibn Omara? Možemo tako reći? Možemo, jer ne znamo vrijeme. No međutim, ulema koja kaže, oni kažu ne, ne, ne. Kaže, ovdje se radi o fadailul amal, o vrijednim dijelima, pa ta dijela ne mogu šta biti umanjivana. Nego i uvijek idu na više. Neće Allah dati nagradu jednu pa kaže robovi sad ste imali tu nagradu, više nemate, zaboravite, imate manju. Nego će dati uvijek ovo ima veću nagradu. Pa kaže u ovome slučaju to ne može šta biti ovaj nikako a, uobzirano. Treći način kako možemo pomiriti opet ova dva hadisa, samo da vidite, draga moja braćo, koliko su muhadisi, koliko su brinuli o hadisima i da ih pomire i da svakom hadisu dadu njegovo pravo značenje, da ga postave na njegovo mjesto i znači da ukažu da je zaista sunet poslanika sa jedna kompaktna cijelina znači u kojoj nema, u kojoj nema nikakve krnjavosti. Kažu neki učinjaci da se ovo razlikuje od hala i stanja klanjača i samog namaza koga klanjaju. Pa neki klanjači imaju 25 deređa, neki klanjači imaju 27, shodno njemu i shodno njegovom, i shodno njegovom namazu, ovaj da li je skrušen u svome namazu, eh, ovaj i kako, je da, li praktikuje sunnete i slično tome, pa što više znači stvari praktikuje što je bliži sunnetu, svakako da ima u tome veću, veću nagradu, ili ako je čovjek bogobojazniji, ili da klanja u, mjestima koja su možda draža Allahu Đelšanu, drugim mjesta i slično tome. U prvom safu svakako, to je posebna nagrada za prvi saf što ima, a ovaj, to je možemo znači tu uvrstiti jedno novo mišljenje. Nismo ga ovdje vidjeli, ali znači ako čovjek svakako klanja u prvom safu ima šta veću da može biti. Desna strana prvog sapa da je bolja od lijeve strane prvog sapa. Znači to su, e, to su ovaj, e, zato sam rekao, od stanja klanjača i namaza. Pa može to, znači što spomenuo, može se ubrajati ovo što smo spomenuli. Dalje, peti, jel peti način? Četvrti. Da je ovdje razlika došla shodno mesčidu i onome koga odlazi u džamiju koliko je daleko od džamije. Pa ako je bliže ima 25, ako je dalje ima 20, ima 27. Peti način pomirenja kažu to je shodno namazu. Da li je namaz onaj u kome se uči naglas ili je namaz u kome se uči u sebi? Pa kažu hadis, e, namaz u kome se uči naglas, on je vrijedniji od namaza u kome uči se u sebi. Za dvije deređe. Zašto? Kažu učenje Kur'ana na glas da ti čuješ koji si iza, čuješ učenje imama, pa dobiješ šta jednu deređu za razliku od namaza kada učiš šta? U sebi. I druga stvar kaže, govoriš amin na glas sa imamom, a čije se aminovanje poklopi sa aminovanjem imama, šta biva? Jeste, bit ćemo, pa to je opet deređa. E, kad to je ste dvije deređe, to je te ste dvije deređe koje se razlikuju šta? Namaza koji su ovaj, koji kojima se uči u sebi namaza, u kojima se uči na glas. Šesto ili šesti način pomirenja jeste, kažu, da je to čekanje od namaza do namaza. Pa čovjek koji ostane u džami da čeka drugi namaz ima 27 deređa. A onaj koji ode sa akšama pa se vrati na jaciju ima 25. Jer onaj koji sjedi u džami šta on je? On je bolji, on iščekuje između namaza od namaza do drugog namaza. Sedmi način pomirenja jeste da kažemo da se prvi hadis koji govori o 27 deređa, odnosi na sabah i na jaciju, jer se meleki dana i noći skupljaju na tim namazima. Pa kažu, zbog meleka dana i noći imamo šta dvije deređe. Imamo dvije deređe veće. Drugi kažu da se odnosi na sabah i na ikindiju, jer došlo je da se i tu meleki skupljaju. Pa kažu, to je ta razlika. To je osmijel način. Deveti način pomirenja jeste da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na one koji klanjaju džamiju u džematu. A 25 ako klanjaju mimo džamije. Na nekom otvorenom mjestu, klanjaju u kući, u nekoj hali, na radnom mjestu gdje rade i tako dalje. Kažem, to je razlika je tu u te dvije šta deređe. Deseti način pomirenja jeste da kažemo da ovo braće nam izbija onda svaku šubhu da postoji šta, bilo kakvo razilaže, e, bilo kakva kolizija među hadisima. Da kažemo da se prva nagrada od 27 deređa odnosi na čovjeka koji stigne namaz sa početnog tekbira, sa imamom. A 25 onome koji zakasni, prvi, drugi, pođe na treći on je zakasnio, nije stigao iz početka, njemu 25, a onome koji je stigao šta? 27. 11. način pomirenja između ovih hadisa jeste da se kaže ko klanja u velikom džematu ima 27, gdje je brojnost velika, a ko klanja tamo gdje su po džamijama, ko u nas, dvojica, trojica, Ekedica I imaju 25 stepeni. Dakle, ovo su neki načini pomirenja. Još je neke načine nama nema no međutim, ovo zaista što smo spomenuli, znači, ovaj negira bilo kakvu šubhu ili sumnju da između ova dva hadisa postoji bilo kakva kolizija. Ibn Hibban al-Busti ima posebnu risalu koju je napisao pomirujući, pomirujući ova dva hadisa. Posebno je znači djelo napisao da pomiri šta ova dva hadisa. I tako Lema pisala. Imate knjigu o hadisu Duljedejna. Znate li hadis Duljedejna? Kada je poslanik sam na dva rekiata, pa je ustao, pa ovaj vlasnik izišao i viče skraćen namaz. Pa je ustao Duljedejna i pita poslanika sam, Allahu poslaniče, jesi li zaboravio? je namaz skraćen. Kaže ni jedno ni drugo. I poznati hadis. O tome je hadisu jedan od alima napisao knjigu koja se danas štampa u na 400 stranica. O jednom hadisu. O vrijednostima toga hadisa i koliko pouka ima u sebi, da ne možeš nabrojati koliko ulema fikskih pitanja izvači iz toga hadisa. Znači, samo jedan hadis. Pa je tako ovdje uradio i a, Ibn Hibban al-Busti, rahimahullahu ta'ala, pominut će ova dva Neki malikijski učenjaci smatraju da nema razlike između namaza u džematu i da broj klanjača ne igra nikakvu ulogu. Bilo da se radi, na primjer, od pet ili od deset klanjača, da se radi o stotinu. Ista je, kažu, nagrada. I to je poznato mišljenje u njihovom, u njihovom mezhebu. Kažu, zato što ovaj hadis nije napravio razliku šta između džemata, u kome ima puno klanjača, i džemata u kome ima manje klanjača. No, međutim, ovo pobija hadis, u kome poslanica o govori da je namaz četverice bolje od namaza dvojice, za smrtice od četvorce i onda kaže na kraju oma, ke, Allah. I što se god njegov broj povećava da je to draže Allah. Nema sumnje da namaz ima više klanjača gdje se ljudi više odazivaju da je uz Allahu pomoć da je vjetnije od namaza gdje se ljudi ne odazivaju u tom broju u džamiju, jer to džemat, Allahova je milost nad džematom i rahmet njegov nad džematom i tako dalje, pa nije znači daleko kazati da je sigurno ili da, čak i da garantujemo da bi se možda pogriješiti da takvim ljudima pripada veća, veća nagrada kod uzvišenog Allaha te barake o Ovaj hadis neki su mu prigovarali, no međutim ocenio ga vjerodostojnim imam Ibn Hibban, imam El i druga ulema. Ulema se razilazi da li ova nagrada pripada zbog džemata ili zbog džamije. Zbog džemata, samo kao džemata ili zbog džamije. Pa kaže imamo kurtubi da je ispravnije mišljenje da se to odnosi na džemat. Nije zbog džamije, nego zbog džemata, zbog vrijednosti džemata. A što god više čovjek pješači i što god više ima poteškoća i što god više iščekiva između dva namaza, da ima šta veću, ima veću nagradu. To je znači dodatno, dodatno na ono što je čovjeku već urađeno. Jer čovjek koji okupa se petkom i e, ovaj ode u džamiju i sluša, bit će mu oprošteno šta? Što je počinio od do naredne džume. A dobro sad ono što hoda, šta će ono što hoda do džamije, šta će mu to opraštiti? Dižemo mu stepene. Ovo je oprostilo i hodanje ti diže stepene. Jer nema više šta, to je oprošteno čime? Kupanjem i što slušao u džamiju i što slušao imama, što se približio blizu imamu i slušao pažljivo, pažljivo imama, svejedno dopala, dopala ti se hudba ne dopala. To nema veze. Tvoje da slušaš. Pa ako imaš opasku posle hudbe da porazgovaraš sa imamom, ne smeta. Ali za vrijeme hudbe ti šutiš. I nakon toga hodanje biva povećanje stepeni, povećanje deređa. I razilazi se u lema da li vrijedi isto čovjeku da taj namaz obavi u džamiji kao da ga obavi na nekom drugom mjestu. Šafijski pravnici kažu da je time ciljana džamija, no međutim drugi su kazali suprotno tome. Ibn Abdul Bar u svome dijelu Temhid u osmom tomu i u svome dijelu Aristitkjar u petom kaže razišla se u nama što se tiče namaza u džematu u Ramazanu, mislim na da li je bolje klanjati u džamiji ili je bolje klanjati u kući? Pa kažu Malik i da je u Ramazanu teraviju bolje klanjati gdje? U kući. Da je teraviju u Ramazanu bolje klanjati šta? U kući nego u džamiji. I Malik kaže da je Rebija i drugi od uleme Selefa da su odlazili i klanjali bi u svojim kućama. I kaže Imam Malik i ja to činim isto tako. Imam Šapija dokazuje ovaj stav hadisom poslanika sallallahu alejhi ve koga prenosi Zaid ibn Sabit i koji je kod Buhari i kod Muslima da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi o ljudi klanjajte u svojim kućama kaže najbolji namaz čovjeka jeste u njegovoj kući osim propisano ulazi li ovo i taravija ulazi ulazi znači sve je bolje nego propisani namazi u džamiji kaže naročito ako je to vrijedilo za poslaniku sa osam džamiju gdje je posebna nagrada pa šta on kaže za druge džamije? Ako poslanikovi sa sveme džami jedan namaz jedi hiljadu namaza, bolje je da se klanja šta u u kući, šta je onda sa drugim? Šta je onda sa drugim džamijama? I to se prenosi Ibn Omara i Salema i Kasima i Ibrahima i Nafije i drugi, da su klanjali u svojim kućama. Dakle, kada dođe naredni namazan, šta? klanja klanjat ćemo kod kuća, jel? Ovo je mišljenje, znači braći koje je poznato u fiku. Iznosimo znači mišljenje jedno koje je poznato u fiku. Kaže druga skupina kasnije učenjaka, i to je stav e, učenjaka e, Ebu Hanife i neki učenjaka šafijske pravne škole, i odobroga ga imam El da je čovjeku bolje da klanja u džamiji, u Ramazanu. I to je stav mama Ahmeda. I to je praktiko Sa'id ibn Džubeir. Sa'id ibn Džubeir. Ovi učenjaci kažu da je bolje klanjati teraviju u džamiji. Poslanik sallallahu srme kada je klanjao u džamiji, li klanjao u džamiji teraviju? Koliko? Tri? Tri večeri. Nakon toga nije izlazio bojeći se šta da se ne propiše. Ali je izlazio znači u džamiju i klanjao bojeći se. I nakon toga sahabi u vrijeme Ebu Bekra su klanjali u džamijama ponaosom. U džami, niko nije ih dirao, ali nisu klanjali šta ih za jednog imama. Kada je došao Omer, sakupio je iza jednog imama, iza Ubeja i iza Ali radijallahu anhuma, čak se provodi u predajama kod Ebu Jale da je napravio poseban, posebnog, da, je, da odredio posebnog imama koji će predvodi žene, pa su klanjali. I u vrijeme Omera niko se nije šta bunio. Pa je to bio šta konsensus od od ashaba. Odlazili su predjutro samo, odlazili kući, jedva stizali da se hure prije nastupa zore. Cijelo večer bi klanjali. Čak se oslanjali na, na, na, na štapove, klanjajući ovaj, na štake i tako dalje. Pa je znači u vrijeme Omera to bio I nakon Omera to se praktikovalo u vrijeme Osmana. I nakon Osmana se je praktikovalo dalje. Tako da mišljenje zaista ovih učenjaka poštujemo i cijenimo njihov stav. Ali ne može biti snaga pred postupca koga? Ashaba poslanika sallallahu Prvo poslanika sallallahu koji nam je kazao zašto nije izišao četvrto veće da klanja. A nakon toga zbog prakse ashaba poslanika sallallahu alejhi ve koji su se za vrijeme Omara okupili oko jednog imama i to je bio konsenzus ashaba i nije bilo poznato da je neko radio suprotno tome. Ne znam da li nije smio od Omera ili drugog nekog razloga. Uglavnom, oni su klanjali za Omera, a nama je sunnet tomera preči od sunneta drugih. Tako da, neko, ko bi klanjao ima nagradu, no međutim ispravnije i preče i bolje klanjati Ramazan braću teraviju džami. Jer čovjek prvo kada klanja kod kuće, koliko će klanjati? Allah zna. I kako će klanjati? Allah zna. Međutim, kada dođe u džamiju, obično ima ili imam, bilo da uči iz Kur'ana ili da uči, da ga Allah počastio Hicom pa da uči na pamet, prouči znači hatmu i slično tome, sigurno da to je odlika, jedan put u godini mu se pruži prilika, pa ako je propotska, to je zaista, to je zaista velika šteta po njega. Imam Tahavija kaže da je obavljanje teravije u Ramazanu vađib alel kifaje, da je to vađib kolektivnog karaktera. Da mora jedna skupina doći. Ne moraju svi. Neki mogu po kućama, ali mora biti skupina koja u džamiji, koja šta? Klanja u džamiji. Ne može se ostaviti džamija šta? Pusta. Šta mislite o Ramazanu, braća, posle jacije, svi odoše kući. Odoše kući klenjati džamije pusta. Imam Tahavija, zato kaže da je to va, vađib koji je kolektivnog, kolektivnog karaktera i ako će odlazak tih ljudi da klanjaju u svojim kućama ovaj opustošiti džamije, da nema nikog u džamijama, kažu nije dozvoljeno, nego moraju doći da klanjaju u džamijama. Džemat po jednoj ulemi biva dvije, može biti dvije osobe. ima mali kaže da može biti džemat ako nema stalnog imama. U svakom slučaju ispravno je mišljenje da dvojica mogu biti džemati. To se navodi u hadisima koji imaju slab lanac prenosilaca. Ali ispravno je da su dvojica, da su dvojica džemat. I o tome sam ja opširno govorio u knjizi o, o džumi. Ko želi pogledati više može tamo naći znači, argumente. Kad smo govorili o džumi. A ako vrijedi za džumu, onda vrijedi i za, i za druge namaze, bez imalo sumnje. Neka ulema kaže ko klanja jedan namaz u džematu, potom dođe, nađe bolji džemat, da je dozvoljeno po i imama Malika da ponovi, a da je dozvoljeno po imama Šafija prosto da ponovi, dok kod imama Malika nije. Znači dođe klanjaš i u jednom džematu i otišao su drugi džemat, ljudi zakasnili, bolji i veći džemat, da klanjaš sa ima ponovo šta? i kindiju. Međutim, ispravno je da to ne treba raditi. Nego čak da je to zabranjeno. Jer je došlo u hadisu poslanika s.a.v. da je zabranio da se jedan namaz klanja dva puta u istom danu. Pa ko je klanjao i kindiju, doće i klanjati šta? Na filu. Klanjaće na filu, a neće klanjati, a neće klanjati ponovo ponavljati namaz, jer je to poslanik sallallahu alaihi wa zabranio. Ovdje se, kad se govori o namazu pojedinca, misli se na pojedinca koji nema uzora i opravdanja koji nema uzora, koji je sobom ostao šta da klanja u, u kući. Dok čovjek koji ima uzor i opravdanje, on ima svakako nagradu. Zbog svoga šta? Nije taj, jer je poslanik s.a.v. rekao i da meridal abdu e usafara kut Allahu lehu ma kane sahihan muqimen. Ako se musliman razboli ili otputuje, Allah njemu piše od nagrade sve što je radio dok je bio u mjestu boravka dok je bio zdrav. Možete misliti, da Čovjek dođe u džamiju, da namaz 1, dva, 3, 5, dolazi mjesec dana i nije ti dolazi u džamiju. I Allah ga iskuša da padne u postelju do smrti. 50 godina da je u postelji, za svaki namaz kada ti odeš u džamiju i obaviš i vratiš se kući, ista mu nagrada kao i tebi. Nikakve razlike nema. Kao što je poslanik sam rekao, kaže, kad su izašli sahabi, kaže, nema nijednog proplanka na koji ste se uspjeli, niti ni u jedne kotline u koju ste sišli, a da ljudi, kaže, koji u Medini sjede da nemaju nagradu kao i vi. Habesehomul uzr. Spriječilo ih opravdanje širijetske validno da iziđe sa Istu nagradu imaju. Pa hvala, hvala Allahu Đelešanu koji nagrađuje robove po, po svojoj milosti, a ne po pravdi. Da nagrađuje po pravdi, onda bi dao šta? Ako ideš imaš, ako ne ideš nemaš, to je pravda. A ovo je vamo milost. Ovo je milost. Imam al-Mawardi, kaže u svome djelu al Kebir, poznati šatijski pravnik, da je namaz čovjeka koji je bolestan, da ima istu nagradu kao čovjek koji klanja u džematu. Znači kada čovjek klanja kod kuće svoje, ima istu nagradu onoga koji klanja u džematu. U svakom slučaju, oko ovoga hadisa ima još nekih detalja koji su možda manje bitni ili su neki globalno sadržani onome što smo kazali, pa ćemo se još zadovoljiti sa rečenim, moleći Allah te barek da nas uputi na pravi put, da spouči sunetu poslanika sallallahu alaihi vseleme, sučvrsti na istini i da nam od naših dijela učini najboljim zadnja od njih. Wallahu ta'ala alem, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi, wa ashabi